Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն Մարտին խորագրով գրական երաժշտական երեկո։ Երաժշտական մասը ներկայացրեց երիտասարդ մենեդքիչ Արտակ Ալավերդյանը, գրական մասը թատրոնի եւ կինոյի դերասան հերոստահաղորդավար Խորեն Լևոնյանը, նվագակցում էր Կատարինե Հովսեփյանը։ Երեկոն բացվեց դերոնական աղոթքով, ապա հակիրճ անդրադարձ կատարվեց Կոմիտաս վարդապետի կյանքին ու գործունեությանը։ Կոմիտասն իր մեծագույն ուսուն ստացավ ստեղծագործ իր հարազատ ժողովրդի ծոցում, նախած գիտակցեց, որ հայրենի հազարամյա հանճարեղ ու վսեմ երկը ժողովուրդն է հյուսել։ Կոմիտասը գիտեր, որ մեր ժողովրդի ամբողջ սիրտն ու հոգին, ներքին ու արտաքին կյանքը խորապես դրոշմված է ձայների ու տաղաչապության մեջ։ Նա լույս հանեց մեր սուրբ հայերի հոգեշունչ մրմունջները։ Երկահան հայ երաշտության հանճար մեծ ընկոմիտասի կյանքի եւ բազմաբեղուն ստեղծագործական գործնեության ամբողջական ըմբռնման ու ընկալման համար շատ կարևոր են եւ պահանջված նմանատիպ բարձր մագարտակի միջոցառումների կազմակերպումն ու մատուցումը։ Ինքը կոմիտասն է ասում, մահվան արժանի է այն ժողովուրդը, որ զուրկ է գերավեստը, որովհետև ժողովուրդը, որ եղարվես չունի, կնշանակե թե զգալու կարողություն չունի։ Եվ ինչ է ժողովուրդը, որ չի զգար։ Որովհետև մեզ համար ազգային երաժշտությունը սիրելիներ, ազգային հիշողություն է։ Կոմիտաս երևույթը դուրս է ազգային երաժշտական արվեստի ուղեցրից, նա պետք է դիտվի համաշխարհային մշակույթի համատեքստում։ զարգացման, գնահատման եւ տարածման ճանապարհին։ Մի քանի տարի առաջ է այս ծրագիրը կյանքի կոչվել։ Առաջին անգամ գրական երեկոն կազմակերպելիս մտավախություն կար, թե ինչպեսին կլինի հետագա ընթացքը, բայց արձագանքները ճանապարհը շարունակելու հիմք հանդիսացան, տեղեկացրեց Արտակ Ալավերդյանը։ Ծրագրի նախաձեռնողներն համայնքներով շրջագայում են Հայաստանի տարբեր քաղաքներով, իհարկե չշրջանցելով նաև Արցախը։ Սրանք զուտ բարեգործական համերգներ են։ Ավելին, տենոր Արտակ Ալավերդյանի համոզմամբ Գումիտաս գումարով չի կարելի երկել։ Գումարով ոչ մի անգամ չեմ երկել Հայաստանում եւ ուզում եմ ողել այդ գիծը։ Դասական երաժշտությունը ըստ երկչի Հայաստանում շատ քիչ է ռոպագանդվում։ Իսկ Գումիտասի ֆենոմենը այն է, որ կարողացավ հայկական ժողովրդական երկերը բարձրացնել դասական մակարդակի մաքրեց բոլոր ավելորդ երանգները, ստեղծեց մաքուր, անարատ երաժշտություն, որը պետք է պահել եւ տարածել միշտ։ Կոմիտասը ինձ համար համաշխարհային արժեք է, ասել է նա։ Կոմիտասը դասի падգամներն ու ստեղծագործական ուղին ներկայացրեց ըստ հանճարեղ երաժշտահանի ու երկահանի ուսումնասիրությունների ու նամակների։ Կոմիտաս վարչապետը այսպես է խոսել իր առաքելության մասին. Ես տարիներու աշխատանքով շիներ եմ իր մուղեկիցը, որ կենթացել եմ մինչև ցավ եւ պիտի ընթանամ ասկեյետնալ։ Հկանատեմ, որ ուշ կզգամ երակներուս մեջ է ոչ մեկ խոչընդոտ չի կրնարկասեցնել զիս իմ առագրության մեջ, որը նվիրականությանը համոզված եմ ես բոլոր սրտովս։ Ես պիտի հասնեմ իմ բուն նպատակին։ Հայկական երաժշտության գանձերը դուրս պիտի բերեմ հայրենի ավերակներեն։ Եվ Կոմիտասը հայրենի ավերակներից հանեց ազգային երաժշտությունն ու երգը, որոնց զորության գաղտնիքը այսպես բացատրեց։ Ազգի մեր լեզուն ու գրականությունը կարող են ձևափոխվել ու զարգանալ, օրինակ առնելով ուրիշ ազգերեն, Բայց երբ այն ինքնահատուկ լեզու եւ գրականություն ունի, ունի եւ ինքնուրույն երաժշտություն։ Եթե ճշմարտություն են այս բոլորը, ապա ուրեմն ճշմարտություն է եւ այն, որ մեզ տվի նույնպես եւ երաժշտություն, որ այնքան հարազատ է ու ազգային, եւ այնքան ինքնուրույն է ու ինքնատիպ, որքան իր լեզուն ու իր գրականությունը որովհետև յուրաքանչյուր ազգի երաժշտությունն իր ազգի հնչական ելևէջներն կծնի ու ծավալի Հայ լեզուն ունի իր հատուկ հնչավորությունը, ուրեմն եւ համապատասխանող երաժշտություն։ Խեղճ հայ ժողովուրդ, ազգ ես եւ ինքնուրույն այնքան, որքան մյուսները, այդ ոչ ոք կարող է հերքել։ Ունիս հատուկ լեզու կխոսիս, ունիս հատուկ ուղեղ կդատիս, ունիս հատուկ մարդաբանական կազմ, որով կզատվիս այլ ազգերեն ու անոնց կազմեն, սակայն սիրտդ, որ զգացմանցդ աղպյուրն է, քոնը չէ եղել, այլ մի ինչ-որ ասորաբյուզանդական կամ հնդկապարսկական է եղել։ Բայց ճանապարհ կա, ճանապարհ կա։ Մի ազգի ժողովրդական երկերն այնքան բնորոշիչ են, որ չէ կարելի օտար եւ ցեղակից ազգերի հետ խառնել։ Մեր կարծիքով հայ ժողովրդական երկերը դաշնակելուց առաջ պետք է քաչ հմուտ լինել հայ ժողովրդի պատմական, բնական եւ ազգային պայմաններին։ Եղանակի կազմության, ոգուն, ոչին, ոչ բարերի իմաստին, մեր ժողովրդական տաղաչափության, ժողովրդի երկեցողության եւ արտասանության հանգամանքների եւ ելի մի շարք այլ բաների, ապա ձեռնարկել դաշնակելու եւ հրատարակելու հակառակ դեպքում միշտ թերի կողմ կմնա։ Պետք է մեծ զգուշությամբ եւ սրբությամբ հավաքենք մեր ժողովրդական երկերն ու բարերքերը, որոնք բոլորովին այլ երրանդ, այլ զգացմունք եւ այլ միտք են պարունակում, քան մյուս արևելյան ազգերինը։ Հայ երաժշտությունը ոչ միայն մեղք ու տխուր չէ, այլ համակուժ է եւ կենթանություն ու իր մեջ կսնուցաներ փիլիսոփայությունն իսկ, ոգին իսկ իր ցեղի, որովհետեւ երաժշտությունն ամենեն մաքուր հայելին է, ամենեն հարազատն ու կենթանին անոր բոլոր արտահայտության մեջ, կենթանի որքան կենթանի է այդ ցեղը, ուժեղ որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տվող ժողովուրդը։ ժող սոարյում բազմակողմանի երևացնելով երաժիշտ մանկավար հոգևորական կոմիտասի կերպարը։ Գարգին Լևոնյանը կոմիտասի մասին իր հուշերում այսպես է բնութագրում նրան. իր խոշոր գործերի մեջ միշտ համեստ, բարեհամբույր եւ իրեն չցուցադրող, այլ անձն իր աշխատանքների ցալքում թաքցնող։ Այդպես էր կոմիտասը։ Տեսել եք նրան կյանքի ու գործի մեջ Լսել եք դուք երբևէ նրա գեղեցիկ խմբի համերգը կամ իր մեծ վարպետի մեներգը։ Մոկաց Միրզեն սիրտս նման էր եւ նման ժողովրդական սքանչելի ստեղծագործությունների կատարումը երկարաշունչ, թաղցալի, բայց Եվթովիչ եւ հոգեզմայր։ Իր գրական ուսումնասիրությունների շնորհիվ երաժշտական ստեղծագործությունների պահերուն խոհում, ծանր եւ զուսպ, ինչպես մի գերման գիտնական իր դպրոցական մանկավարժական պարապմունքների իր համերգային փորձերի ժամանակ լուրջ, խիստ եւ պահանջկոտ։ Որքան փոխվում էր այդ մարդը կյանքի մեջ, ազատ եւ հանգստի ժամերին, ընկերական եւ ընտանի շրջաններում, զվարճախոս, սրախոս, կատակաբան, վարվռուն, նույնիսկ երբեմն թեթև։ Սա ինչ մասխարամարդ է, եղբայր, սա հո կատարյալ կոմիկ է, Միթե սա է Կոմիտասը, կասեր անկասկած այդ պահին Կոմիտասին հանդիպողը։ Անձնական նկարագիրը՝ միջահասակ, նիհար, ջղուտ եւ զգայուն, դեմքը դեղնավում, աչքերը արտահայտիչ եւ վառվռում, գլուխը ճաղատ, մորքը ոչ, վարդապետավայել, այլ ծնոտի տակ միայն թողած այսպես կոչված Վագներյան ինքը արագակայլ եւ անհամբեր, միշտ տապող, միշտ աշխատասեր կյանքից գող ու լավատես։ Ապրում էր կարելի ասել սպարտական կյանքով։ Ուտելու մեջ པարզ էր, չափավոր։ Չեր խմում, չեր ծխում։ Քնում էր գարուն թե ձմեռ բաց պատուհանով եւ որ գլխավորն էր պարկում էր ուղակի հատակի վրա։ Գրում էր գեղեցիկ, իդիսկ տողած թղթի վրա։ Այնպես որ նրա ձեռագրերից կարելի էր ուղակի կլիշե պատրաստել։ հասկացել է, որ Կոմիտասի երկերի պահանջարկը մեծ է։ Մեծ է զրույցում երկիչը պատմեց նախագծի ստեղծման մասին։ Նվիրում Կոմիտաս վարչապետին ծրագիրը ստեղծվեց շատ պատահաբար գրական երաժշտական երեկո որպես, որովհետև Կոմիտասին միշտ ներկայացվել է առանձին, Կոմիտասի մասին խոսվել է առանձին, որպես միասին եւ գրական եւ երաժշտական երեկո կարծես թե շատ վաղուց չի եղել, նման մի օրինակ եղել է, ինչքան ես հիշում եմ սովետի ժամանակ, կատարել են Գոհար Գասպարյանը եւ Հրաշվի Ժինյանը, ինչքան հիշում եմ ես, ու այս ծրագիրը շատ ավելի կարևորում ենք որպես կրծեր սերնդին, շատ մեծ արժեքի քարոզ։ Այսինքն եւ ճանաչողական եւ դաստիարակչական։ Եվ ճանաչողական եւ դաստիարակչական։ Հուսանք որ մարդիկ կարողանան ավելի խորապես ճանաչել կոմիկասի նման ծրագրերից հետո։ Մենք այս ծրագիրը շարունակելու ենք, ինչքան բերի վրա լինենք, այնքան կշարունակենք։ Կոմիտասը մեր հայ ազգի մեծագույն հանճարներից մեկն է ընդունել։ Իսկ այժմ մի քանի խոսք ձեր մասին, որպես երգիչ, որպես կատարող, երաժիշտ կատարող։ Դե շրջագայում եմ։ Ճանապարհ եք անցել, ինչպես եք։ Ես սկսել եմ երգել շատ ուշ, 25 տարեկանից եմ սկսել երգել, միչև դա չեմ էլ իմացել զայինը։ Զբաղվել եմ գիտությամբ, գիտությունների տեխնացու եմ, ուրիշ գիտությունների։ Ինչ գիտությունների, եթե գաղտնիք չէ։ Տնտեսական գիտությունների տեխնացու եմ, քաղաքագետ եմ, երկու մասնագիտություն ունեմ։ Մի օր բարձրեց, որ ձայն ունեմ ու բնությունը տարավ իր։ Ինչպես հայտնաբերվեց, որ եթե այդպես հանկարծ այդի շատ պատահաբար, ինքս էլ չհասկացա ոնց։ Քիչ-քիչ տարբեր տեղեր ինչ որ փոքր-փոքր ելույթներով բերեց նրան, որ ես հասկացա, որ սա իմն է։ Երաշտական կրթություն չունի։ Երաշտական կրթություն հետո ստացա 25 տարեկանում ընդունվեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա։ Միանգամից կոնսերվատորիա։ Միանգամից կոնսերվատորիա ավարտեցի, 3 տարում իմիջայլոց Եվ բեմական գործունեության մասին եթե խոսելու լինենք, դրանից հետո նվիրվեցիք բեմին, թե Դրանից հետո նվիրվեցի նաև բեմին, ես ինքս դասավանդում եմ տնտեսագիտական համալսարանում, սիրում եմ իմ լսարանը, մտնում եմ լսարան, բացարձակ ընտեր կոմիտաս չկա։ Բայց նորից նույն դասիրակչական process-ը գնում է, այլ իմ կրծեր սերնդին տալիս եմ այն, ինչ ունեմ, որտեղ մեզ հաջորդող սերունդը շատ կարևոր է մեզ համար։ Որպես երաժշտական նախագիծ սա միակն է, թե դուք նման Չէ, ես երգում եմ ոչ միայն կոմիտաս, երգում ժողովրդական, երգում ռոմանսներ, երգում եմ դասական, օպերային երաժշտություն։ Այսինքն նաև համերգային գործունեությամբ եք զբաղվում։ Հիմնականում համերգային գործունեությամբ եմ զբաղվում, Հայաստանում եւ դրա սահմաններից դուրս։ Արցախում ինձ համար գտնվելը ոչ պակաս կարեւոր է, ինչքան Երևանում երկելը, որտեղ սա մեր հայրենիքի երկրորդ մայրաքաղաքն է։ Իմ հայրը Հադրութից է, Հինթաղլար գյուղից։ Ես ծնվել եմ Երևանում, բայց իմ հորական արմատները գալիս են ստեղից։ դարձավ 1915 թվականի մեծ եղերնի ականատեսը ու հրաշքով փրկված զուգը։ Նրա եղերական տարապանքին ու Փարիզյան հոգեբուժարանում որպես կենթանի դիակ անցկացրած կյանքի վերջին երկու տասնամյակին անդրադարձը եւս ականատեսների վկայություններով եղավ։ Հայ ժողովրդի պատմության ողբերգական էջերից է 1915 թվականի ապրիլի 24-ը։ Երբ թուրքական կառավարությունն իրականացրեց հայերի բնաջնջման իր հրեշավոր ծրագիրը, արյունալի ջարդեր, ձեռնարկելով թե հասարակ ժողովրդի, թե մտավորականության դեմ։ Կազմելով մտավորականությունների երկու խումբ, թուրք ոչրագործները աքսորեցին նրանց այաշ եւ չանգր։ Առաջին ցուցակում ընդգրկվածները անմիջապես սպանվեցին։ Երկրորդ ցուցակի մտավորականությունը, այդ թվում կոմիտասը, բռնեց Աքսորի 7 շաբաթյա երկար ու դաժան ճանապարհը, գիտակցելով իր ողբերգական վախճանը։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան ցնցումներ, ճնշվածություն։ Այսպեսին էր տիրող վիճակը Աքսորավայրերում։ Աքսորավայրում զգալով իրենց ողբերգական վախճանը հայ մտավորականության ներկայացուցիչները խնդրեցին կոմիտասին երկել Տեր Ողորմյան, վերջացնելով երգը եւ Լսելով ընկերների հեծ կլտոցն ու հառաչանքը կոմպոզիտորը հանկարծ համակվեց հիստերիկ ծիծաղով։ Սարսափահար եղած ընկերների կոմիտասին հանգստացնելու ջանքերը ապարդյուն եղան։ Երեք ամսվա տանջանքներից հետո հրաման եկավ կոմպոզիտորին վերադարձնել աքսորավայրից եւ ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ հրաշքով փրկված իր երկու բժիշկների բժիշկ Բորգոմյանի եւ խմբագիր Քեչյանի հետ Կոմիտասին վերեցին Կոստանդնուպոլիս։ Նրա թողած վերջին գրության մեջ, երբ բորբոքված ուղեղում դեռ չէին մարել գիտակցության վերջին կայծերը, հնչում է անելանելիության ու խորը հուսահատությունը։ Հոտն անհովիվ, մոլոր ու շփոթ, աներևույթ եւ անզուս պալիկներ հախուռն կհուզենի խորս մեր հալածական եւ ողբերգալի կենաց ծովում։ Անմիտ որսորդներ բոլորած միամիտ ցկներ ցանցած։ Մտնոլորտը թույն կտեղա, բուժիչ ուժ չկա։ Ավերած, սարսափած ու սանձարցակ կեղեքում մեկ կողմեն անտարբերություն, օտարամոլություն ու ցեխոտ սրտեր մյուս կողմեն։ Ուրը մեր խոհական խորենացին, թող ելլե արունական հողուտակեն եւ ողբա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը։ Սիրտս փլած է։ Thank you. 80-րդ տարելիցի օրն էր։ Թեպետ ըստ էության հայ ժողովուրդն իր մեծ ավակին կորցրեց 100 տարի առաջ, երբ Եղեռազարդ դարձած ազգի վիշտը նրա մեջ մերցրեց երկնի կյանքը։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ Աքսուրավայրից հրաշքով փրկված եւ պոլիս վերված կոմիտասին իրական կյանքի ու շրջապատի հետ կապող բոլոր թելերը անդառնալիորեն խսված էին։ Նա հրաժարվում էր անգամ իր սիրած ուտեստներից, կենցաղային առաջին անհրաժեշտության բարագաներից։ 20-ամյա լրությունը Փարիզի հոգեբուժարանում դարձավ այն գերեզմանախորշը, որի մեջ նա իրեն ողջ-ողջ թաղեց։ 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին երկու շաբթի օր առավոտյան ժամը 6-ին հայրենիքից հեռու, Փարիզի հոգեբուժարանում, վշտիչ ճերմակած ու ծերացած վախճանվեց Կոմիտաս վարդապետը։ Կյանքի եւ մահվան մասին խոսելիս Կոմիտասը մի անգամ տարօրինակ, բայց առասումով բացականչել է։ Մահ գոյություն չունի։ Ճիշտն ասած, մենք այսօր էլ այս լուսավորյալ տարում, չգիտենք մա գոյություն ունի, թե ոչ, բայց մեկ բանում համոզված ենք, կոմիտասի հիաժշտությունը և կոմիտասի կատարած գործի համար իսկապես, որ մահ գոյություն չունի, հավերժի ճամփորդ է կոմիտասը։ Հավերժի ճամփորդ է կոմիտասը։ Զագարինե Հովսեփյանը եւս այս համերգները հոգու բարդքի համարում ցանկացած հայ քրիստոնյա արվեստին ծառայող մարդ չի կարող իր նվիրումը իր պարտքը կոմիտես վարչապետին չհասնել իր կարողացածի չափով։ Ես հուսով եմ, որ այս նախագիծը մեր պրոյեկտը կարող ենք ծառայացնել տարբեր մարզերում, կարող ենք օգտակարներ մենակ այն, որ մարդիկ կգան, կլսեն ու հերթական անգամ առիթ կունենան կոմիտես վարչապետին անդրադարձ անելու, կարծում եմ կոմիտես վարչապետի հոգին շատ զվարթություն կապրի երկնքում։ Ինչ է կարծում այսօրվա հանդիսատեսը, ունկնդիրը բավականաչափ ծանոթ է կոմիտասի կյանքին, գործունեությանը, ստեղծագործությանը։ Անկեղծ ասեմ, դահլիճի աուրան ֆանտաստիկ էր ինձ համար։ Իսկապես զգացվում էր, ես լսել էի, որ ասում արվեստագետների մեջ կա խոսակցա հարցնում ես, ինչ կերպ, ինչ ոնց են ընդունում, ինձ շատ էին ասել, որ իսկապես կհասկանաս, որ գրագետ բացառիկ գիտակ մարդկանց հետ է շփվել։ Օթից այդ ամեն ինչը զգացվում էր, որ մարդիկ տեղյակ են, մարդիկ գիտեն եւ այստեղ ցանկ ցանկացած մեկին կանգնեցնես, անկասկած կկարողանա կատարել եւ ոչ պակաս, քան մենք ենք պրոֆեսիոնալ երաժիշտներս ենք, այդ անկեղծ իմ զգացողությունն էր։ Եվ հենց այդտեղ երբևէս վերջի հատվածը չեն կարել նոմա։ Իսկապես սրտից եկավ ու հասկացանք, որ բոլորն ուզում էին, անկեղծ հասել էր, լծվել էր բոլորի ներսում։ Շատ նաեւ երկում էին ձեզ։ Այո, դրա համար ես խորին հականջին որ մտմտում էի, դա էի ասում, որ գիտես, ինձ թվում է կստացվի, կհաջողենք։ Պետք փորձենք։ Ու փառք Տիրոջ ամեն ինչ ստացվեց։ Շատ ուրախ եմ կփորձենք շատ հպարտենք Արցախը մեր սրտերում է, Արցախը մեզ հետ է եւ Կոմիտասը ամենուր է, նաեւ Արցախը։ Նվագեր Կոմիտաս ու նվագակցել Կոմիտաս երկուղի տարբերությունը։ Հրաշալի հարց։ Նշեմ, որ ես անցյալ տարի ամառը նաեւ Կոմիտասի մրցույթն եմ մասնակցել Գերմանիայում եւ գրավել եմ որպես մենակատար, երրորդ տեղ եւ որպես նվագակցող բացառիկ մեդալի եմ արժանացել։ Անկեղծ տարբերությունները եւ խորն են եւ ինքն ամեն ինչ օգնում է դու անես։ Իրեն ուղակի թողնես, ինքը ներգո գործի ու կարողանա քեզ ուշ տալ։ Նվագել սոլո զգացողություններիդ մեջ ավելին ես իր հետ լինում։ Այստեղ երկիչ կա, արդեն ոնց որ ինձ մոտ մեկ-մեկ տպավորությունն է, որ կոմիտասն է երգում ու ես իր հետ եմ ու իրեն համար եմ անում։ Իսկ երբ որ դու սոլիստն ես, այս ժամանակ արդեն տրանսֆորմացիայի է ենթարկում քո զգացողությունները։ Իսկապես եւ տարբերակը շատ նման եւ միևնույնն է ամենուրեք կոմիտաս, անընդհատ անդադար կոմիտաս։ Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանի երաժշտության դասախոսն եմ, որի համար անչափ հպարտ ստեմ։ Դե ես կոնսերվատորիայում այս պահին ուսումնական ասիստենտ եմ, շուրջ 10 տարվա փորձառություն ունեմ եւ նաեւ երրորդ ուսումնական տարիս է Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում մեջ միացնում, որտեղ կոմիտասը վստահ բոլորս գիտենք, այո, ինչ կերպ ամեն ինչ զարգացել։ Անկեղծ աստծային հրաշքով եմ հայտնվել այնտեղ եւ ամեն անգամ մանավանդ սկզբի օրերին, երբ որ քայլում էի ճեմարանի միջանցքներով, երկյուղը սրտումս անկեղծորեն սիրտս թրթռում էր եւ մարմինս փրկողվել ասում էր, «Դե, «Աստծո, այստեղով կոմիտասը տղամարդը քայլել է, այստեղ ինքը ինչ է մտածել, այստեղ դասի է մտել, այստեղից երկչախումբն է հավաքել, այնտեղ նվագախումբն է հավաքել եւ պարապել ամ արևոտի ծիրիգուն փորձում ես, չեմ կարող ասել, իհարկե նրա մեծության չափով։ Մեր ճեմարանի սաները երգում են կոմիտաս, նվագում են կոմիտաս եւ միմյանց նվագակցում են անգամ Փարք Աստծուն։ Ես կարծում եմ, որ դա իմ կարևորագույն միսիան է, որ ունեմ ճեմարանում անելիք։ Հուսով եմ դեռ երկար պիտի այնտեղ խոսեմ եւ գործեմ եւ առաջնահերթ իրեն իրենց բոլորին կամ կոմիտաս իմ ընկալումով եւ իրենցը ինձ վերցնեմ։ Անկասկած այսօր չկա այն միջավայրը, որի դեմ վարդապետ կոմիտասը ժամանակին մարտնչում էր նաեւ, որից շատ վիրավորված էր այն տգեղ խոսակցությունների, այն զրպարտությունների համար, որ վերագրում էին նրան, անգամ մինչև իր նամակներում եւ իր անմեղությունը փորձելու անգամ ապացույց էր անում։ Բայց մի բան ասեմ, վերջի շրջանում ճեմարանի մեր տեսչության կողմից հրատարակվեց մի հոդված, որտեղ նշվում ստեղծվում է Կոմիտասի։ Հասկանում եք, այդ վարկածը, որ բոլորս ասում ենք, որ նա հլացված էր, նա ճնշված էր, նա այսպես, այսպես, այսպես, անկեղծ կուզենամ անդրադարձ անեք մի այդ այդ հոդվածին եւ կարդակ այնտեղ շատ հետաքրքիր ակնարկ է արվում։ Ինչ է կարծում Կոմիտասի պես հզոր անհատականությունը։ Հնա նման ինքնուրույն եւ վառ կերպարը։ Հնարավոր կլիներ ճնշել նրան որևէ կերպ։ Ես այդ հոդվածն անդրադառնալուց հետո ինքս իսկապես մտածեցի, որտեղ նա այն երևույթն էր, որին իսկապես ճնշել կամ խեղտել, նա ինքն իր գլխի տերն էր, նա այն ժամանակոսում էին, այո, այն ժամանակների համար չափից ավել համարցակ էր այդ ամեն ինչը, բայց որ այս օրերից նայում ես իդ, հասկանում ես, որ միևնույնն է, նրան նման մեծությանը չէին կարողանա։ Իսկ ինչ եք ասում, այսօր չկան նմանատիպ դեպքեր։ Իհարկե կան, բազում, ով լավ գործ, ասում եմ, ես հասածված գնամ, ճիշտ ասեմ, ոչ մի լավ գործ անպատիժ չի մնում։ Որևէ լավ պրոյեկտ, որ փորձում ես ան, պարտադիր մարդիկ են հայտնում, որ ուզում են խոչընդոտել, նեղացնել, փորձում են չարախոսել, նույն չարախոսությունները մշտնջենական են այդ ամեն ինչը։ Իսկ առավել հավերժական մնաց ով կոմիտասը։ Ապա բայց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեցվել Արմեն Ռոմյանը, մոնտաժը Նադեժդա Մուխայանի, ընդունային ռեժիսոր Ռոման Պետրոսյանը։